Fógra 2. Seoladh leabhar nua fantasaíochta do pháistí, Darkmouth, aréir. Bhí an seoladh ar siúl i Siopa Eason i mBaile Átha Cliath. Is é Shane Hegarty, a bhí ina eagarthóir ealaíne san Irish Times le deich mbliana anuas, údar an leabhair. Foilseofar an leabhar seo sna Stáit Aontaithe i mí Aibreáin. Beidh ceithre leabhar ar a laghad sa tsraith seo ach deir Hegarty gurbh fhéidir go mbeadh a thuilleadh ann dá mbeadh éileamh ar na leabhair. Deir Hegarty go raibh sé go hiontach ar fad na páistí a fheiscint ag léamh agus ag ceannach an leabhair tar éis dó na míonna a chaitheamh á scríobh. I measc na n-aíonna a bhí i láthair ag an seoladh bhí na húdair Eoin Colfer agus Darren Shan.